stare nebeski utešitelju duše istine koji se svuda i sve ispunjavaš, krizice dobare, i životodavče dođe u sebi se nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Slava Otcu i Sinu i Svetom Duhu i sad i u veko i veko vam. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče blagoslovi. O Bože, svega jedini darodavče, bogoslovlja i čuvaru istinskog bogoslovlja i njegovih istinskih dogmata, i riječi jedina i jednonačalna trojice, ne samo zato što jedina vladaš svima, nego što u sebi imaš jedno jedino načalstvo, načelo jedino jedinicu oca iz kojega proizilaze i na kome se uzvode nadvremena i naduzorno sin i duh. Oče jedini nerođeni i neishodeći, bezuzročni jedini oči neodvojivih od tebe i ravnih po, e, po tebi, svjetlosti, sina i duha. Daj nama da pravilno i tebi ugodno bogoslovstvujemo i sagledamo i saglasno onima koji su od vijeka dijelom i riječi ugodiše, da bismo te svi poznali jedno, jedno, jedino izvorno božanstvo, jednoga oca i proishoditelja i uz tebe jedinoga tvoga sina i jednoga tvoga duha i da proslavljamo jedinoga Boga proslavljamo jedinoga Boga u jednome i prostome, a bogatstvo svesilnom božanstvu i da, bude moguć, i da budemo tebe proslavljenim e, bogatim oboženjem i trisvetim tvojim sveto izlivom. Amin. amin. Veoma je značajno, braće i sestre, da e, pored toga što slušamo i čitamo riječi i pouke velikih otaca crkve i pored toga što koristimo ovako uzvišena slovlja poput ovog koje smo upravo upotrijebili, radi se o molitvi svetog oca naše Grigorije Palame, koja nama kao djeci crkve daje e, silna krijeva da možemo da se vinemo u svere duha, a da to kretanje bude bezbjedno. A bezbjedno je uvijek kad pred nama idu i pred našim molitvenim sadranjima predstoje svetitelji naše crkve. To je veoma blagosloveno i neophodno za nas koji se spasavamo u ova vremena. Međutim, vrlo je značajno da, pored poštovanja koji ukazujemo velikim ocima naše crkve, svakako i uvijek na čelu sa svetim apostolima, on njihovim učenicima i prejevnicima sve do svetitelja naših dana da umijemo da slušamo i poslanike gospodnje koji su tu među nama jedan od takvih jeste i naš dragi otac Slobodan koji nosi opit jedne generacije, opit ovih naših dana. I riječ naših mladih sveštenika ima jednu posebnu težinu, posebno ako je e, nekako provjerena duhom crkve i zapečaćena blagoslovom Božim, a sve to imamo i večeras. Otac Slobodan je rastao uz svetinje naše svete Crne Gore, posebno uz Ostroški i čivot, rastao zajedno sa obnovljenom budimljansko nikšičkom eparhijom i evo iako mlad već nosi nemalo vremena i veliku i čast, i odgovornost kao arhijerejski namjesnik episkopa Budinjansko-Nikšićkog Joannikija zajedno sa svojom sabraćom, također vrlo mladim sveštenicima. I veoma je značajno da mi kao narod Boži umijemo da prepoznamo taj trud, tu žrtvu, da ih molitveno ukrepljujemo, ali da znamo i da ih osluškujemo, jer mnogo toga e, sila gospodnja upravo otkriva kroz njih. Znate i sami u preuranjenom susretu nas koji još uvijek nosimo i otvorene rane i e, velika neznanja, naglo susretanje sa ognjenim istinama vjere može da bude i fatalno. Zato je bitno da uvijek imamo pored sebe nekoga koji je tu od naših dana, od e, naše generacije, a ispred nas iskustvom i poznanjem crkvenih istina. Tako da se radujemo što je Otac Slobodan večeras ovdje sa nama i što je to voljen pored raznih obaveza koje kao arhijerijski namjesnik ima, što se odazvao da je to nešto od svog iskustva, da u danu časnog posta podijeli i sa nama to ime oče, još jednom srca, hvala. Hvala oče Rafaile na pozivu i novim lijepim riječima. Hvala vašem, vašoj brati što ste me pozvali da večeras pokušamo nešto da kažemo Jedno je veoma meni se čini veoma bitnoj temi za svakog hrišćanina, ne samo za sveštenike i monahe, nego za svakog čovjeka koji želi da živi hrišćanski život. Pošto smo u vremenu časnog posta, u drugoj nedelji koja je posvećena svetom Grigoriju Palami, čovjeku koji je živio u 14. vijeku, svetitelju, velikom bogoslovu naše crkve, znači iz 14. vijeka, kraj 14. sredina 14. vijeka. E, odlučili smo da malo nešto pričamo o bogosluženju naše crkve i uopšte šta je bogosluženje za naš život, šta znači nama, e, na koji način ljudi, hrišćani, treba da učestvuju, da razumiju bogosluženje. Jer opet, bogosluženje je žila kucavica svakog čovjeka. Čak sveti oci su stavljali e, pravilo molitve ili pravilo bogosluženja ispred pravila vjere. To je stara ranohrišćanska istina ili kako je Sati Irina Lionski govorio da naša je vjera saobrazna sa liturgijom koju služimo, sa, znači sa bogosluženjem. Jedan veliki bogoslov svetogorac Arhimandrit Vasilije Gondikakis kad je promišljao na ovu temu došao je do jednog bolnog pitanja. Kako da današnji čovjek postane liturgijski čovjek? Kako da današnji čovjek bude bogoslužbeni čovjek? Kako ovom e, vremenu koje je ispunjeno brzinom, nuđenjem svega i svačega, e, svih tih lakih stvari koje život pruža, kako da čovjek se izdigne iz toga i da postane liturgijski čovjek. Onda dolazimo do nas, do tog pitanja kako to učenje o velikom postu, kome se nalazimo, kojim putujemo, koji nam pomaže, da primjenjujemo u našem životu. Obično to su e, neka pravila koja prvo svi uzmemo i znamo da počnemo, učimo šta je posna hrana, šta ne bi trebali da jedemo kad je post. Nažalost, kod dobrog dijela ljudi to se sve završi na tome. Znači, uzdržava se od mrsne hrane, ako ga pitate da li posti, on će reći da posti, ali od toga ništa dalje. Obično, dobar dio posti, to smo mi svjedoci, svešteno služitelji, znamo da dobar dio našeg naroda postili prvu nedelju i zadnju nedelju, poneko još srijedu i petak ustoji kad su veliki postovi i opet se na svemu tome završi i post i prisutstvo, da kažem, učestovanje u bogosluženju bude ta, tih par puta godišnje. Međutim, oci crkve nas uče da u stvari i post kao jedan E, blagosloveni način života je mnogo dublji osim samo hrane. Danas smo svjedoci da možemo vrlo lako da obezbijedimo posnu hranu. Ovi koji žive od trgovine i smislili su da e, skoro sve više bude posna. Ja, možemo da kupimo razne proizvode i da tako zadovoljimo tu formalnu stranu. Ali Hrišćanska priča je mnogo dublja, kao što rekao smo. Ta stalna borba između forme i suštine je nešto što nas stalno opterećuje. I to moramo da priznamo. Da formalno nešto uradimo, da zadovoljimo neka pravila, ali da nas suština života, hrišćanskog, istinskog života, ne dotakne. E, danas kad smo čitali evanđelje e, onoj četvorici ljudi koji su donijeli svog prijatelja na nosilima, na odru, koji je bio bolestan da ga gospod iscijeli, nisu mogli da priđu ovaj, jer je bilo veliko mnoštvo naroda oko gospoda, bi ušao u jednu kuću. I onda su iz svoje vjere, i svoje žrtve, iz eh, to, eh, te potrebe da se dotaknu, da vide gospoda, su se čak popeli na krov, prokopali krov i ušli i unijeli bolesnika koga je gospod vidjeći njihovu vjeru, kaže, reče uze tome udi, uzmi odr svoj i hodi. To je u stvari ona, da, ta današnja priča jeste u stvari suština da nam napor koji su ova četvorica imali za drugoga, ne za sebe, za svog bližnjega, da ga dovedu do gospoda, da ga gospod iscijeli, vjerovali su da ako se sretnu sa gospodom, da će gospod ga iscijeliti i gospod vidjevši vjeru, vidjevši to njihovo unutrašnje a, biće, tu njihovu spremnost na žrtvu, prije svega za bližnjega svojega, što je mnogo bitno, gospod iscijeljuje za toga. I to je u stvari nekako danas kad smo razmišljali o tome koliko život prolazi mimo nas, ta punoća života. U drugom evanđelju od, o, koje se čitalo za svetog Grigorija Palamu, čiji danas, da kažemo, praznik i svake druge nedelje posta, već evo, e, vjekovima ovaj, praznujemo taj dan uvijek u drugu nedelju posta, kaže da imaju život u izobilju. Prvo bi se pomislilo život u izobilju je blago ovoga svijeta, jel? To je nekako kad kažemo neko izobilje ili ali nije to izobilje te vrste, nego izobilje punoće života, istinskog pravog života. Jer ako nemamo istinski život u sebi, onda nam sva blaga ovoga svijeta dođu kao ništa. Sve to je jedan tren. Jednom me potresla jedna priča, e, ja u Nikšiću živim i e, jednog mog da kažem, poznanika koji se preko noći na neki način obogatio po znacima navoda i koji me danima tražio da pričamo i pričamo, ja sad malo onako skeptičan prema cijeloj toj priči, znajući već malo da je ušao u neke vode ovako koje nisu. Ali opet, čovjek je čovjek, moramo imati ljubavi i strpljenja za svakog čovjeka. I stanem da pričam s njim, znam da ima mnogo novca, da živi, da putuje. I on kaže meni, ja nisam srećen. Kaže, ja ni jednu večer ne mogu da zaspem normalno. Nemam miran san. Svi, kaže, ljudi misle da sam ja, čak su ljubomorni na mene kao. Ali kaže, ja nisam srećen. Iako sve imam, ali nemam unutrašnji mir, nemam unutrašnju slobodu, nemam ljude koji mi iskreno vole. Jer oni koji su sa mnom su samo zbog toga što imam novac. Kaže šta da radim? E, to je ono glavno pitanje. Ja mu kažem jeste, tačno, to je tako. Život prolazi mimo tebe. Da li si u životu istinski se sreo sa nekim? Da li si se zagrlio sa nekim i znao da je to ljubav? Da je to zagrljaj onaj koji nama gospod daje zagrlja ljubavi, bez interesa. Ide život, a mi nekako pored nas i sva ona blaga koja može da nam donese da li smo se istinski nekad pomolili za nekoga? Da li, smo, da smo istinski e, dali milostinju? Da li smo istinski tugovali sa nekim? A onda još, da li smo istinski se radovali sa nekim. Da li je radost brata našega i sestre naše, naša radost? Da li je tuga našeg bližnjeg, pa čak ne samo našeg bližnjeg, nego kad čujemo da je neko stradao negdje u svijetu, evo, vidimo da su velika stradanja, da li to osjećamo kao našu bol? E, ako osjećamo i ako tako živimo, iako je to naš smisao života, onda život živimo u svojoj, u, njegovoj punoći. Imamo ga u izobilju. Jer imamo ljubav. Jer ako nemamo ljubav prema bližnjem, pa čak i prema neprijatelju, kako gospod daje zapovijest, onda sve nam, sve nam dođe kao ništa. Jedan tren. Sve se promijeni za jedan tren. Zašto ovo napravih ovaj uvod? Jer upravo post treba da nam kao veliki pomoćnik, kao jedan blagosloveni način života, da nas uči kako treba da živimo život. Jedan veliki teolog, Aleksandar Šmeman, s prošlog vijeka, je dao jednu formulaciju veoma lijepu, da moramo da izgradimo postni stil života. I to ne samo kad je post u pitanju, kad je postno vrijeme, nego za neke stvari da post uvijek traje. Da se borimo sa našim tim unutrašnjim lošim stvarima, sa tom lošom e, energijom, ako možemo i to da kažemo, svim onim lošim, to je uvijek i treba da, da postimo od grijeha, jel? da uvijek traje. E zašto ovaj post, veliki, ovaj lijepi post, je bitan za naš život? Upravo zato što nam pokazuje da moramo da damo jedan trud, jedan napor da bi zadobili blagoslov Boži, da bi zadobili blagoslov istinskog hrišćanskog života. Taj trud je veoma bitan. Jer kako gospod kaže, carstvo nebesko se i nasilu uzima. Moramo da pobijedimo prije svega sebe, da stanemo da se suočimo sa sobom, da priznamo, da kažemo, sebi onakav kakav jesam, da ne lažemo sebe prije svega, a onda kad stanemo, tu je gospod. Tu je gospod da se susretnemo sa njim i da njemu opet isto to kažemo, iako on to zna da otvorimo sebe za susret sa Bogom. Ali ako ima i trunke laži, ako ima i trunke skrivenosti u našem srcu, da mislimo da možemo nekog da prevarimo, onda taj susret ne može biti istinski i duboki. Zato je taj posni stil života veoma bitan. Jer ta glad koju nekad osjećamo za vrijeme posta, pogotovo ako nekad po blagoslovu, naravno, duhovnika ili sveštenika iz parohije, nekad malo istrožije postimo i osjetimo da smo nekada gladni. Je u stvari bitno zbog toga što uspostavljamo pravi odnos sa hranom. Shvatamo da to nije najbitnije na svijetu. Jer se danas sve nekako ovaj, e, vrti oko hrane. Danas čak mate reklame veoma specijalno ukusno posno jelo ili specijalni e, ne znam e, manastirski e, najukusniji posni kolač ili već da sad razne formulacije. I upravo jeli, nekad ogladnimo pa nam je potrebno nekad i nešto da se utješimo, da bez hrane opet ne možemo, ali da uspostavimo pravi odnos prema hrani. Da osjetimo jednu glad. Kad osjetimo jednu glad, treba da je preobrazimo i da je uzdignemo na jednu glad i žeć prema gospodu. To je vrlo bitna, bitna stvar. Jer ako nema toga, ako ne osjetimo tu glad, da pijemo vode sa onog izvora vode žive, sa kojega ako pijemo nikad nećemo žednjeti, onda smo na pravom putu i istinski osjećamo i postimo, postimo post. E, napor moramo da, da kažem moramo, ništa se ne mora, nego opet sve to izabiramo slobodno, da budemo slobodni, da izaberemo naš način života. Ali da bi došli do suštine i smisla života, moramo načiniti jedan napor i borbu. I ono što je najbitnije, vjera. Vjera. A sve se to nekako ključa, vri na bogosluženju. Pogotovo na bogosluženju u vrijeme časnog posta. Mnogi danas ljudi koji sebe nazivaju hrišćanima nisu okusili od te ljepote bogoslužbenog ritma crkve. Od bogosluženja koja služimo ovaj, za vrijeme časnog posta. Mnogo su lijepa, mnogo su sadržajna. I upravo da bi došli do jedne uzvišenije tačke postojanja, treba, kažem, da napravimo taj napor, da nekad sebe natjeramo, iako dođemo e, sa posla umorni, da odemo na neku večernju posnu službu. Pogotovo ona prva četiri dana posta kad čitamo veliki pokajni kanon svetog Andreja Krickog, Jedno nevjerovatno pokajno dijelo e, koje e, je razobličilo grešnog čovjeka jedno najljepše možda, jedno najljepših bogoslužbenih štiva, jedno najljepše ljudsko ispovjedanje e, svoje e, palosti čovjeka. Ali opet tamo kad privodimo kraju čitanje tog, otkriva se ta nada da iako smo pali, to je ona metanija koju pravimo velika, da prihvatimo i priznamo da smo grešni, to pokajanje koje činimo prema gospodu, zato pravimo velike metanije, zato dodirujemo čelom zemlju, da izrazimo taj pokajni dvig koji nam je potreban u životu, ali osim toga ono još bitnije je to ustajanje, to ispravljanje i ta e, bogoslužbena poetika koja nas uvodi i govori o vaskrsenju, o pravom istinskom susretu sa gospodom, ulazak u svjetlost vaskrsenja. Tako se i završava kanon. Toj nadi da svaki čovjek na zemlji, koliko god bio grešan, koliko god bio pao, koliko god bio zabludio, ima nadu spasenja. Ima nadu da se vrati u dom očev. Ima nadu da bude bolji čovjek. I upravo je post taj koji nam, koji nas otrežnjuje u tim našim razmišljanjima i promišljanjima o životu. Zato je on veoma bitan. Suština je da sa bogosluženja se ponese kući, jeli, mi ćemo odavde se razvići otići svojim kućama, porodicama, oci će se povući u svoje kelije i onda ćemo razmišljati opet o životu i Bogu se pomoliti ali da vidimo šta je to konkretno šta smo uradili u našem životu, šta smo uradili tokom ovoga posta, u tom naporu da budemo drugačiji. E, taj osjećaj pripadnosti bogoslužbenoj zajednici je veoma bitan za svakog hrišćanina. Jer e, to liturgijsko vrijeme, taj bogoslužbeno vrijeme mora da da pečac našem životu. Zato kažem, valjalo bi nekad, eto mi služimo, ne znam, oče, služite li možda pređe osvećenu uveče, ne? Da. Oko pola dva. Da mi u Nukšiću imamo u jednoj parohiji služimo onaj predveče, tu pređe službu. Da napravimo taj napor, da dođemo, ne samo mi koji služimo, nego i vi, običan, da kažemo, narod, narod Boži, veoma bitno, jer smo u istom bogoslužbenom, bogoslužbenoj zajednici, jedni bez drugih ne možemo i ne smijemo, da dođete nekad osjetite ta bogosluženja veliko posna, da čujete molitve koje se čitaju drugačije su nego obično, se opet svede e, iako redovno idemo na, na službu, na nedeljnu službu koja je malo drugačija, jeli služimo sad e, liturgiju Svetog Vasilija Velikog, ali kad je posmatramo spolje, ona je dosta slična sa liturgijom koju stalno služimo. I onda nekako čovjek, razumijemo, je li, u toj zatrpanosti poslovima, obavezama, životom, djecom, voženjem, dovoženjem, odvoženjem i, i, i svim, neko, neko živi daleko i od hrama, sve to, ali da učinimo taj napor da, da nekad i kad smo umorni, da dođemo u crkvu, na službu. Da osjetimo taj bogoslužbeni ritam koji nam daje veliki post. A ne samo veliki post, nego ovaj, ima jedan divan gruzijski film, sjetit ću se kako se zove, završava se o stradanju e, crkve poslije drugog svjetskog rata u Gruziji. I završava se jednom sjajnom rečenicom jedna bakica dolazi, ide i tako je, kadar je prati i dolazi do jednog prozora na kome žena i ona je pita e, da li ovaj put vodi za hram, za crkvu? I ona joj odgovara ne vodi. Ne, kakav hram, nema ovdje hrama. Ona kaže, pa šta će vam put ako ne vodi u hram? I tako se film završava. E, sjajnom jednom rečenicom kad promislite šta će vam e, bilo šta ako ne vodi u hram, ako ne vodi u crku, a ne samo u crku kao građevinu jednu. Može da bude lijepa, može da bude poznaštom države, može da bude remek dijelo. Ali ako se tu ne događa bogoslužben, ako tu nema bogoslužbenog života. Bio sam u Makedoniji, u Ohridu, mnogo lijepi hramovi, u Ohridu ima 365 hramova. Svaki dan se služila liturgija. Svaki dan imao hram posvećen svetitelju. To nisam znao. Ali danas kad dođete, nažalost, zbog nekih raznih situacija, ko zna čega, ulazite u hram koji je pretvoren vizantijski hram, 14. i 15. vijek, koji je pretvoren u e, koncertnu dvoranu i služi se jednom u godini dana. I onda kad uđete u tako lijep hram, a unutra osjetite da nešto fali. Jer nema bogosluženja. Nema poja gospodu, nema života. I tačno se to, to osjeti. I ta rečenica, ako ne vodi u crkvu, ali crkvu kao istinsku bogoslužbenu zajednicu, onda šta će nam taj put, šta će nam život ako ga ne završimo tu. Šta ako bogosluženje samo gledamo negdje na nekom udaljenom rastojanju, nekako ne osjećamo, ako ne kažemo ono gospode pomiluj. To je toliko bitan detalj da na gospodu pomolim se da narod pjeva i odgovara gospodi pomiluj. Bez toga amin naroda pečata bogosluženje nema svoju punoću. Moramo priznati jeli, da svi, pa čak i mi nekad zbog raznih nekih obaveza ne možemo da pristajemo cjelokupnom krugu jeli, mogoslužbenih, pogotovo posnih mogosluženja. ali kažem, dobro bi bilo napraviti jedan napor da krenemo e, i u toj istrajnosti da budemo e, veliki, da bogosluženje stavimo u centar našeg života liturgiju da stavimo u centar našega života i da iz nje sve izvire. I opet, da opet se sve vrati na tu nedeljnu službu kad prinosimo tvoje od tvojih. Kad prinosimo tu našu nedelju koju smo proživjeli, koju smo se trudili da budemo ljudi, da budemo hrišćani i da je prinesemo gospodu na dar. Tvoje od tvojih tebi prinoseći od svega i za sve. Možda jedan od najljepših vozglasa, da kažem, u liturgiji. Povezat ću to sa pomenutim Grigorijem Palamom koji se učio na Svetoj gori. Učio se kako je bogosluženje Svetoj gore i kakav je su život vodili tihovatelji za koje se on isihasti, za koje se on borio svim svojim umijećem i molitvenim i veoma bitno svojim bogoslovljem. Napisao je mnogo e, spisa protiv pogrešnog učenja o isihazmu, o svetoj trojici, o ishodu duha svetoga i mnogo. Ali je sve to pisao iz tog bogoslužbenog opita. On imao jedan običaj koji se meni ovako mnogo sviđa, pa sam pokušao da napravim, možda nije uspješan baš paralela, ali ajde da, da pokušamo sa našim životom ljudi koji živimo u svijetu i tu pokušavamo da zadobijemo blagoslov e, Boži. On je imao, dok je bio svetogorac, a dobar dio života je proveo na Svetoj gori, običaj da po blagoslovu Igumana odlazi pet dana u skit nedaleko od manastira. I tu je provodio postu i molitvi, pisanju e, pomenutih bogoslužbenih dijela, ali subotu i nedelju je dolazio da provede u manastiru. Subotu i nedjelju je dolazio da bude na liturgiji, da se pričesti, da e, kroz jedan e, taj vid e, svoje, da kažem, pobožnosti, posvjedoči da on ne može bez liturgije, da ne može bez svoje braće, da njegova lična molitva ili naša lična molitva koju svi treba negdje da imamo i da svoj život počinjemo i svoj dan počinjemo molitvom i da ga završavamo, pa i bilo šta što radimo u toku dana, ta naša lična molitva, naš lični podvik koji treba da bude samo, da kažemo naš, da ga ne razglašavamo, nego da ga ljubomorno negdje čuvamo, jeli, da se i ne gordimo njime i da se ne preuznosimo, nego da imamo taj lični odnos sa gospodom, ali je veoma bitno da kad se služi liturgija da dođemo da tu našu ličnu molitvu krunišemo zajedničkom molitvom. Jer mi smo dobili blagoslov da budemo biće zajednice. Naš Bog je zajednica. Naš Bog je sveta trojica, eli, e, taj pečat imamo. E, Otac i sin i sveti duh žive u, u, u zajednici ljubavi, iz koje sve izvire i koje, koje, ako Bog da, mi našim životom e, treba da zaslužimo, da učestvujemo u tom, u tom životu. I tih njegovih pet dana i kao nekih naših pet dana kojih živimo svaki dan, radimo, odlazimo na posao, zarađujemo hljeb, podižemo porodicu, vaspitavamo, borimo se, ustajemo, padamo, opet ustajemo. I to je tih pet dana koje e, izgaramo za, za negdje, za nas. I onda treba da dođemo te praznične dane kad se služi liturgija da krunišemo to što smo radili. I sve ono što nam je život donio u toku nedelje. Svi, sve te i lijepe i ružne stvari da ih prinesemo gospodu na dar, da ih blagoslovimo. Jeli? Adam je dobio blagoslov da živi u, u, raju i da se ovaj podvizavao na neki način u raju, da posti opet ono drvo, poznanje je bilo taj znak posta e, njegovog u tom smislu i da prinesemo i da gospod blagoslovi kao što je Adam dok je bio u raju odgovarao blagoslovom na blagoslov Boži i mi to treba da radimo na blagoslov Boži da odgovaramo blagoslovom i ta naša lična privatna molitva kažem ako nema tu krunu zajedničke molitve e, ću još jedan primjer koji opet ćemo se, mislim, pete nedelje biti o Mariji Egipćanki, jel tako? Peta nedelja će biti posvećena toj Mariji Egipćanki koja je e, bila velika grešnica, bludnica, osjetila e, istinsko pokajanje, otišla u pustinju da se kaje i podvizava 40 godina ali ono što je veoma bitno u njenom žitiju koji dosta ljudi ovako e, preskoče, jeste taj trenutak da je starac Zosima došao da je pričesti. Iako nije otišla na bogosluženje, da kažemo, opet osjećajući neku svoju grešnost, ali imala potrebu da se pričesti, da kroz taj akt pričešćivanje posvjedoči da je ona dio crkve. Zato se e, u starim hramovima starac Zosima i, i Marija Egipćanka slikaju na ulaznim vratima. Ima i, evo, ima i ovdje u hramu. Uvijek starac sa potirom, tako, i Marija Egipćanka koja se pričašćuje. To žitije je veoma bitno u, u, u svoj ali dobro, o tome će, ja se nadam, vjerovatno neko kad dođe peta nedelja. Ali kažem, ta bitna je stvar da uh, krunišemo bogosluženje naš život, naš hrišćanski život. Da kroz bogosluženje ovaj, uđemo u zajednicu Carstva Nebeskog. Jer postajemo jedno sa gospodom. Kad se pričešćujemo, postajemo jedno sa gospodom. Treba nam trud da bi mogli redovno da se pričešćujemo. Treba nam blagoslov, treba da e, živimo život dostojan hrišćanina. Iako smo grešni, znamo da smo grešni i da niko nije dostojan da se pričesti, ali ta svijest o nedostojnosti našeg pričešćivanja nas negdje čini dostojnima, da istinski stanemo i sagledamo naš život i da kažemo da gospod evo sluge tvoga, evo me, takav sam, ranjen sam, izubijan sam, ali želim da budem tvoj, želim da živim u tvom, u tvom zagrljaju. To je ono što je Veoma bitno. I grijeh u stvari je taj, to sakaćenje života. Znači, nije samo grijeh nešto, neka moralna e, dimenzija, što jeste negdje, ali e, grijeh je promašaj života. Grijeh je neispunjavanje blagoslova Božjeg da živimo punoću života. E, grijeh je stvarno jedno sakaćenje života koji nam je Bog darovao, da ga živimo u radosti, u ljubavi, u susretu, u molitvi. To je ono što nam je Bog dao. A kad radimo grijeh, kad griješimo, kad padamo, mi sakatimo i sebe i svoj život, ranjavamo sebe, svoju dušu. A to glavno pitanje, e, šta to znači biti živ? Da li, šta je to život što e, nekako treba da nas u ovim posljednjim danima stalno da se pitamo šta je to život? Da li mi živimo život dostojan čovjek, dostojan hrišćanina? I tu kad promašimo, onda ovdje i sada negdje kušamo smrt kao najvećeg neprijatelja. Tu je problem da uspostavimo odnos i sa sobom, i sa hranom, i sa prirodom, i sa čovjekom. I ako nema eh, našeg tog napora i truda da živimo u Bogu i sa Bogom i da naš život bude jedan eh, lijek besmrtnosti, kao što kaže sveti Gnjati Antiohijski, da je pričešće lijek besmrtnosti. Da nas on uvodi u tu dimenziju vječnog postojanja, ali ne samo običnog, jer bit će, dva postojanja. Jedno će biti u svjetlosti, a drugo će biti u tami. Jedno će biti sa Bogom, a drugo neće biti sa Bogom. Ali mi hrišćani nosimo tu dimenziju radosti, mira u duhu svetome. Nekako smo danas i zaboravili da se radujemo. Nije pobožnost biti stalno tužan. Čak pomenuti Aleksandar Šmeman je ovaj post nazvao periodom radosne tuge, koliko god to bilo nelogično rečeno. E, jeste život, ima dosta tuge, ali sama ta misao, sama to saznanje da je gospod vaskrsao je nešto što treba da nas ispuni radošću, da budemo radosni. E, radujte se Mislim da je jedna od češće ponavljanih rečenica u Svetom pismu. Apostol Jakov kaže radujte se i opet kažem radujte se svakda. Upravo imajući ovaj mir, ljubav, odnos prema bližem, imajući to samo ispitivanje, pogružavanje u svoju e, prirodu, borbu sa sobom, ali i tu nadu e, i tu Eh, dimenziju života da ulazimo u, da ulazimo u svjetlost Hristovog vaskrsenja. Da je sve tu zapečaćeno tim praznikom ko, kroz koji brodimo, da kažem, ovim postom, kojim se pripremamo ovim postom. Jer post nije cilj, post je sredstvo. Nije samo eh, bitno eh, hranom kao što rekao smo postiti, nego postiti životom u tom nekom smislu dubljem, istinskom. E, jer fizički napor, ako nema tog duhovnog napora, je besmislen. Sve to, jeli, može da bude lijepo s polja, ali unutra e, bez tog naše hranjenja tom božanskom realnošću, tim božanskim životom bez poimanja naše potpune zavisnosti samo od Boga i od bližnjega, taj fizički post nema, nema smisla. Zato je gospod u one nedelje pred, e, pred početak posta, ona mitaru i fariseji, fariseju, e, govorio o mitaru koji e, o fariseju koji posti sve postove, ali nikad istinski nije osjetio radost E, ovaj, e, formom je sve ispunjavao, ali nije osjetio suštinu. Da te zapovijesti koje on ispunjava ga vode u radost, a ne da osuđuje bližnjega svoga, a ne da osuđuje onoga mučenika koji je došao i pognuo glavu i rekao Bože oprosti meni grešome. Gospod kaže ovaj odlazi opravdan, a ne onaj koji je sve ispunjavao. On ne kaže da ne treba da se ispunjava, da se pogrešno ne razumijemo nego da se ispunjava na pravi način. Sve ono što je Farisej radio, da je radio sa radošću, sa ljubavlju, nikada ne bi rekao neću da budem kao onaj čovjek, nego bi rekao aha, fali mi i to pokajanje, fali mi to da kažem gospode, oprosti meni grešnome. To je e, ta duhovna dimenzija koja nas vodi i to je zato bogosluženje pogotovo, kažem, u toku časnog posta veoma bitno. Ta molitva svetog Jefrema Sirina koju čitamo svaku večer, osim e, subotom i nedeljom koji su, da kažemo, praznični dani, od petka večer do, do, do nedelje večer, ovaj, čitamo, znate tu molitvu, gospodi vladiko života moga, duha ljenosti, mrzovolje, vlastoljublja, praznoslovlja, ne daj mi duha cjelomudrenosti, smjeronumlja, trpljenja i ljubavi, daruj meni sluzi Tvome. Da, gospode care, daj mi da sagledam grijeke svoje i da ne osuđujem brata svoga, jer si blagosloven u vijekove vijekova. Amin. Ta molitva koja je, se služi i čita tokom posta, ne samo na bogosluženju, nego bi je trebali <clears throat> nekako i u toj, tom našem ličnom pravilu čitati, pa čak ne i u kući možemo dok jeli, nekako zaboravili smo da se molimo. Da možemo uvijek da se molimo. Dok šetamo, dok vozimo, dok stojimo u autobusu, dok čekamo red, dok, e, ne znam, toliko imamo praznoga e, hoda u našem životu koji, ni, koji je ispunjen, nije ispunjen ničim. I da te trenutke, nekako to sebi stalno govorim, e, da te svoje evo, vozim se od Nikšića do, do Budve, slušam neki radio ili nešto, ko zna o čemu mislim, zamislio da tih dva sata da sam se istinski molio. Koliko bi ova možda moja priča bila bolja večeras <laughs> nego, nego, ovaj, nego što jeste. Ali stvarno je bez šale. Dok sam studirao u Beogradu, ti redovi studentskoj menzi ili na kiosku ili e, to kad sam pročitao, zašto se tada ne molimo? Ja sam rekao, čovječe, nikad nisam ni pomislio dok čekam red tada da, da mogu da se molim tada, Jer nije bitno da e, prostor ili samo kad se povučemo u svoju sobu, u svoje ikone ili zajedno sa svojom djecom, to je isto veoma bitno i bez toga ne bi valjalo ili samo kad dođemo u crku da se molimo, nego da kad e, radimo, je li sad su ovi radovi na selu, da se prekrstimo kad počnemo da radimo. E, kad prekrstimo, da se prekrstimo kad završimo rad, što je još nešto što opet zaboravljamo. To je ono što je naš narod uvijek imao, taj blagoslov, da traži blagoslov Zato i zvone zvona više puta da onaj koji nije mogao taj dan da dođe, ako je ovaj, na službu, da stane, da se prekrsti, da zna da u tom trenutku se dešava nešto u hramu, čiji je on istinski dio, ali zbog nečega nije mogao da bude tu. Zato se mi molimo i one koji su odsutni, a pogotovo za one koji su odsutni, odsutni iz, opravdanih, opravdanih razloga. To je ono sve što e, je nešto čime treba da osadržimo naš život. Da prinesemo gospodu taj svaki trenutak našeg života, svaki dah našeg života da bude ispunjen blagoslovom Božijim. Blagoslovom Božijim. To je ono što je veoma bitno, kažem, prvi ja koji to dosta često pravdam se tim nekim umorom i tim nekim e, obavezama koje imam kao sveštenik i, i kad dođem da, da, da sebe, najlakše je sebe opravdati pa da preskočite molitveno pravilo ili da preskočite molitvu, da se nekad prekrstite i to nekad zaboravimo, toliko smo nekad lijeni. Ali upravo nas post je da nas e, otrijezni, da nas uzdrma, da kažemo ne. ne. To nije ono što ja želim. E, ne želim e, da e, popustim svojim apetitima i strastima želim da budem drugačiji, da budem bolji, želim da budem istinski sluga Boži. E, I tako da prvo sagledamo sebe, a onda ti primjeri da ljudi nekako čim im naiđe taj neki period e, prvog iskušenja da prekinu post, da kad padnu, da sve ostave, da, da kad dožive taj neuspjeh u životu, da E, prestanu da se bore, da se trude. E, ali istinski kad nekad možda nećemo ni vidjeti koliko se trudimo, što je veoma dobro, da ne preuznosimo sebe, e, da istinski te plodove našeg truda, duhovne plodove, ćemo osjetiti nakon nekog perioda nakon tog uzdisanja našeg e, u životu i uzdizanja iz ove svakodnevnice. Živimo u mnogo brzom svijetu danas. E, skoro sam čuo e, sjajno nešto, zaboravili smo da čekamo, da budemo strpljivi. Želimo sve sada i odmah. Nekad smo čekali to pismo da stigne od nekud dok smo studirali ili dok smo negdje otišli pa ona razglednica koju smo nekom poslali je putovala danima i, i e, čekala da dođe do tog kome smo je poslali, a danas je to sve jedan tren. Nekako smo zaboravili da blagodarimo, da e, smo zahvalni. Ali, kažem, post je ono što nas kroz bogosluženje ovaj uči da je tu suština našeg postojanja. Čak da se sjetimo te divne knjige Dostojevskog eh, braće Karamazovih kad se stara Zosima eh, sjeća eh, kao dijete i to mu se duboko urezalo u njegovom, u njegovom životu i kad je rekao čovjek koji može se sjeti svojih dobrih stvari iz djetinjstva, spasio se za cijeli život. I on se sjeti jednog veliko, velikoposnog bogosluženja, Dostojevski, jel na neki način se sjeća kroz e, lik starca Zosime, sjeća se da ga je majka vodila na liturgiju osvećenih darova. Pa se taj trenutak koji on nikad nije zaboravio da je bio na tom poslovnom bogosluženju. Su ta bogosluženja stvarno mnogo lijepa. E, drugačija su, sadržajnija su, aktivnije učestvujemo, pravimo metanije. E, e, zato vas molim da nekako nađete snage i, i vremena, mada pretpostavljam da dobar dio vas i učestvuje u aktivnom bogoslužbenom životu, da za vrijeme ovog posta preko nedelje nekad ugrabite da dođete da se istinski ovaj, pogruzite u ta velikoposna, velikoposna bogosluženja. Jer to je ono, e, ako nema tog istinskog života, ako nema ako, bogoslužbeni život ne postane za sve hrišćane najdublji taj egzistencijalni izraz, taj najdublji naj, e, ovaj, njihovog bića, onda je sve se dovodi u pitanje. Jer sve što se događa u tom bogoslužbenom liturgijskom životu crkve mora za vjerne da bude od suštinskog značaja i da oni u njemu učestvuju svim svojim bićem. E, danas evo u Nikšiću je bila puno crkva, hvala Bogu i puno djece i sve. Ali jedan dio ljudi je tu bio da ne sudim, ali ovako meni s polja gledano možda mu je čak bilo i dosadno. E, Zašto? Zato što istinski ne osjeća ono što se dešava tu. Došao je tu kao... Zato vjera ne može da bude hobi. Vjera ne može da bude nešto što nam dolazi onako uzgred. Vjera može da bude samo ono što nas istinski ispunjava. Kao ova četvorica danas, to je petorica, pogotovo ova četvorica koji su nosili ono, ovog bolesnika, i da gospod kaže riječ, jednu jedinu riječ, da kaže ustani jer vidi vjeru tvoju. To je ono što je bitno. I zato onda ćemo osjetiti istinski bogosluženje kao ispunjenje našeg života. I onda ovaj, ćemo shvatiti da nikada nećemo htjeti da odemo iz tog e, molitvenog, bogoslužbenog zagrljaja naše crkve, iz te ljepote e, bogosluženja koje naš, naša crkva ima i Time ću i završiti. Želim vam da taj molitveni zagrljaj, bogoslužbeni zagrljaj, ta bogoslužbena toplina i toplota i radost bogoslužbena koja nas uvodi u tu najljepšu možda službu od e, vaskrsnu i taj najljepši i najveći događaj u našem životu da vas nikada ne napusti, da vas prati i da njom živite svaki trenutak, svaki uzdisaj vašeg života. Ja se zahvaljujem, izvinjavam se ako sam probio ovaj termin. Hvala. Može. Ja volim da pričam tako slobodno. <laughs> Kao što ste vidjeli. Izvolite ako neko ima neko pitanje ili se promjena među vremenu odigrave konkretno u Nikšiću, da smo nedavno bili i vidjeli da je tamo pogoslužbeni život prilično razvijen, da služite i redovna praznična i nedeljna denija i da i, i vi i oci sa služiteljima držite do toga i sigurno da, da se to odrazilo, pa je to koliko može pojaviti na temu, a imate privilegiju da služite u onakvom da. ravnu koji je prije nego što ćemo dobiti ova dva podgorički i barski bilo nekako naj, najveći i najroskošniji u tim mogućnosti. I dalje je najljepši. <laughs> Šalim se, ovo je Jeste. Možda još e, uz to da kažemo koju riječ o ovom novom centru i novom bogoslužbenom mjestu. nekada je pa mnogo se promijenilo u posljednjih 20 i nešto godina, eto, koliko ja mogu da posvjedočim tome. Mi kad smo počeli da idemo u crku tih 90. godina, ovaj, sa ulice kad smo osjetili taj Boži priziv, mogu tako slobodno da kažem, da nas je gospod nekako prizvao da, da uđemo u radost tog susreta sa njim, da preobrazimo e, naš život Eh, koji smo vodili na ulici. Eh, tada je bilo, sjećam se, već bilo uvedeno jutarnje i večernje da se služi eh, svaki dan. Tim dolaskom mitropolitovim je definitivno ne, ne samo u Nikšiću, nego čini mi se i u Crnoj Gori i šire ta, da kažem, bogoslužbena prekretnica. Ako Bog da, radim neki rad, nadam se da ću uspjeti da ga završim upravo o tom uticaju koji je mitropolit imao na bogoslužbeni život uopšte u Crnoj Gori. Taj svakodnevni, da kažem. To što se tiče Nikšića i nas samih jeste. E, večerne i jutarnje su bile nešto što je bilo u Nikšiću. E, kad smo počeli da idemo i sjećam se tih svojih prvih odlazaka e, većinom na večernju službu, i ima tu ljudi sa kojima, sa kojima sam ovaj, e, bogoslužbeno rastao u tom stvarno e, prelijepom blagoslovenom hramu Svetog Vasilija. Ali mi smo osjetili kroz taj i blagoslov mitropolitov kao djeca praktično, omladina, da je bogosluženje nešto što nas okuplja. E, mi smo se okupljali preko nedelje obično na večernju i onda smo išli zajedno da se družimo, da pričamo o životu, da sjetujemo jedni druge, da se žalimo jedni drugima, da nekako to što proživljavamo u tom našem preobražaju. Nije lako bilo jeli, sa Nikšićke ulice odjednom ući u, u, u drugu dimenziju života, izboriti se sa sobom, promijeniti potpuno način, stil života. I upravo nam je bogosluženje to davalo, da, se saberemo, da se Bogu pomolimo i da odatle dalje ide ta naša, dalje crkvena, crkvena priča. A onda kad smo otišli na fakultet, onda smo tamo vidjeli i učili za, i, da postoje i službe koje u tom trenutku, jeli, naši sveštenici, hvala Bogu, E, stare prote koje su služile liturgiju e, posle rata kad nije bilo lako svjedočiti i nije bilo lako biti sveštenik, ali e, Oni su održali bogoslužbeni život u Nikšiću. Vrlo bitna stvar. Da su nedeljom služili. Bilo je 5, 10 ljudi, nije bitno. Ali nikada nije prekidano da se služi liturgija to je ono što onda mi kad smo došli nešto malo i učili i vidjeli e, imali smo blagoslov na primjer da budemo na bogosluženjem u Beogradu koje služi patrijarh Pavle išli smo često u sabornu crku gdje je on služio kad nije bio na nekim kanonskim posjetama i onda smo to prenosili u naš da kažemo život onda smo zamolili naše stare protiv hvala Bogu da su tu oni imali osjećaj za nas entuzijaste u tom nekom smislu da počnemo da čitamo i kanon Svetog Andreja, da služimo liturgiju pređe osvećenih darova, da se služi bdenije, da e, se taj bogoslužbeni krug e, proširuje. I vidjeli smo da to ljudi vole, što je i normalno kad, kad požele da žive tim e, životom. I tako da eto danas od te male grupe malog stada od desetak ljudi i jedno od dvojice starih prota, danas u Nikšiću svake nedelje služi sedam ili osam liturgija. Saborni hram, sve okolne crkve, ne sve nego parohije, Kočani, Straševina, Dragova Luka, Ozrnići, služi se liturgija. Svaki hram je, hvala Bogu, puno imamo manastire, jeli, koji opet imaju malo veći, da kažem, bogoslužbeni taj krug, što je i prirodno, jeli, ovaj, imamo župu, blizu je piva, Dragovoljić, opet i tu se služi liturgija. I to je ono što jeste istinski, shvatite i kao tada teolog, a danas kao sveštenik, da tamo gdje je bogosluženje, tu je život i nije e, slučajno e, da se svaki trenutak čovjeka, hrišćanina, pa mogu reći slobodno i u Crnoj Gori uvijek, da je počinjao sa bogosluženjem. E, svaki veliki događaj u životu naroda, države, je bio obilježen prije svega bogosluženjem. To je bila, da kažemo, prva tačka programa. Ovako plastično da, da, Znači, liturgija u hramu, poslije liturgije blagodarenje ili parastos ili već to, i onda idu ostale, da kažemo, svečanosti. Tako je naš narod naučio da živi i to je bila jedna pauza zbog svih tih nekih raznih događaja, ali ono što jeste danas, kad evo sad čitamo, e, služimo ove veliko posne službe, koje, hvala Bogu, prvu i zadnju nedelju možemo da uzmemo da kažemo, cijeli bogoslužbeni e, dnevni krug da, da služimo. Ono, preko nedelje opet služimo jutarnju, večernju sa časovima koliko možemo, nema e, ovaj i mnogo naroda dolazi. I onda shvatite da na veliki četvrtak, petak, ja sjećam eto kao momak, bilo nas je 30, 40, tako počelo. Danas, bukvalno E, od tu veliku nedelju toliki hram i hvala Bogu nema mjesta da, da ljudi stanu a da ne pričamo o Vaskrsu koji je sve sve ispunjeno narodom i onda shvatite da u stvari da je to centar da odatle sve izvire i tu sve uvjere u bogosluženju i to je ono što je veoma bitno i to da vas ispunja i ono što nekako hvala Bogu evo pomenuli smo prije ovu trpezariju i, i sve to da posle bogosluženja ne bježimo jedni od drugih. I to je vrlo bitna stvar. Da ostanemo jedni sa drugima. Da se popričamo, da se porazgovaramo, da se počastimo tamo gdje ima ovakva sala ili ako nema može ispred hrama, može e, na livadi, nije bitno. Da ostanemo da budemo da još zajedno. To je vrlo bitna stvar koju mi nekako zaboravljamo eh, da smo jedni sa drugima, da prepoznamo jedne i druge kao braću i sestre. Da kad se sretnemo kroz grad, da ćemo, možemo klimnuti glavom, nasmijati se i znati, e, ti si moj brat, ti si moja sestra. Jer eh, živimo e, hrišćanski život, trudimo se da živimo hrišćanski život. To je veoma, veoma bitno da kad vidite negdje, kad dođete u neku, skoro sam bio u opštini, u jednoj kancelariji gdje su svi hrišćani. Znači, bukvalno cijela e, kancelarija od 4-5 ljudi su svi hrišćani koji svake i dao im Bog da budu svi u istoj kancelariji, nevjerovatno. Ja kažem, pa to je upravo taj e, stil života. I Ljudi su srećni, zadovoljni u tom smislu, da prepoznaju i da budu sa bližnjim, sa bližnjim svojim. Lakše na neki način živimo u takvom svijetu kad i opet nije lako baš svjedočiti. Kad treba svjedočiti svaki dan, svaki tren. Ali je lijepo svjedočiti. Ta radost koja nas ispunjava kad svjedočimo da smo hrišćani, da smo ljudi, je nešto što, e, što je veoma bitno. Tako da eto, hvala Bogu, Nikšić je Može još bolje, naravno. Može mnogo, mnogo bolje. Ali u ovom trenutku je mnogo lijepo e, vidjeti da e, pa eto, ne možemo svi da stanemo u jedan hram, pa se onda kad se završe službe nalazimo na jedno mjesto da se opet sretnemo. I hvala Bogu da se služi na mnogo mjesta liturgija. Pa imamo i liturgiju kod oca Mirka, imamo uveče srijedom uveče imamo liturgiju turgiju darova, da oni ljudi koji rade i fizički su u nemogućnosti da mogu da naprave taj mali trud ovaj, i ljudi su zahvalni što, što im se i ta mogućnost dala. I iz te neke ideje i blagoslov vladika je dao da nađemo još neko mjesto da napravimo još jedno mogu službeno mjesto. Tako da smo eto u, u mojoj parohiji ovaj, našli jedno mjesto i gdje smo počeli da pravimo i već, hvala Bogu, ide dobro centar svetog nektarija Eginskog, jednog velikog svetitelja, vjerojatno ste svi čuli za njega, nekako koji je naš savremenik na neki način, pa nismo ni slučajno izabrali mm, ovaj, da nosi ime svetog nektarija. Negdje je po duhu e, sličan našem svetom Vasiliju. I onda ta neka duhovna blizina koja se osjeti kad dođete kod svetog nektarije, kao da ste došli pod ostrog. Ta blizina svetinje i nekog, da kažemo, razumijevanja, da vi razumijete svetinju i svetinja da razumije vas, ako me, ako me razumijete šta pričam. E, počeli smo da pravimo, hvala Bogu, već parohijski dom je, da kažemo, taj dom je već sa salom, sa tim propratnim, ako Bog da, radionicama, ikonopisačkom, kaligrafskom, e, vidjet ćemo kojom sve ovaj, pri kraju za par mjeseci nadam se da ćemo ga već staviti cjelokupnog u, u, u funkciju i ako Bog da će nedlje <clears throat> da počnemo da pripremamo temelje za hram Svetog Nektarija. Tako da eto, još jedna molba vama da se prekrstite, pomolite, neka sjetite da to dijelo nekako e, ovaj dođe da, da se izgradi što prije da bi, mada nam je vladika čak i dao, pošto kažem, potrebuje taj dio parohije, potrebuje jedno bogoslužbeno mjesto, čak i da počnemo da, da služimo u sali. Tako da vidjet ćemo ako hram ne bude išao nekom e, dinamikom koju bi voljeli, počet ćemo da služimo. Jer tamo gdje je istinski služba, gdje se služi, gdje se prinosi beskrna žrtva, gdje se pričešćujemo, <clears throat> gdje služimo liturgiju, sve je drugačije, sve je nekako život je dinamični, život daje svoje plodove, život... E, znam to kad, e, kad je bilo tih problema sa, e, sa ovim našim nesretnicima koji su pokušavali da nam uzmu hramove. Nigdje nisu krenuli da udare tamo gdje se redovno služi. Nekako služba im ne da da priđu Možda nekad pomisle, ali brzo odustanu od toga. Uvijek su upadali u te neke, nažalost, crkve koje su negdje zapuštene ili e, gdje, gdje nema, su izgubile svoju bogoslužbenu funkciju, ali tamo gdje je redovno služenje, tu samo može biti blagoslov. Tako da je to neko, da kažem, iskustvo iz Nikšića, iz tih nekih prethodnih dana i one punoće koju sad doživljava sa svim tim e, događajima koji se rađaju iz tog mogoslužbenog službenog života i hvala Bogu da sve istinski, evo, ponavljam se, ali je bitno da sve izvire i da se sve opet vraća kao ono tvoje od tvojih. <clears throat> Izvolite, slobodno. Evo ja sasvim slučajno prijatelji smo sasvim slučajno sam čaras ovdje i ovaj, ova je tema o postu i o svemu tome i mene žena poslije rekla sam i djeca, ovaj, ne djeca žene i njena sestra i tašta i ovaj, u zadnje vrijeme sve više prijatelja postoje, ali kako bih rekao, oni postoje, ali ja ne vidim e, što si ti pričao o svemu ovome, ne vidim njima taj post, da kažeš, e, dosta mojih prijatelja posti, a ne pričaju da se ne idu kod Boga i ne znam, svrhu toga posta. Evo ja ne postim generalno, ali položan sam. ćete tašta. ali ne vidim, da to isto pa jeste, e, nije to neka, da kažeš, da se približi Bogu, da je on, da kažeš, pa postoje... Svjestan toga što radimo, on to radi isto kao da je na po mene to je da. da nije to opozno, to je nešto... Postoji ta jedna, uh, sad imamo ove medije, imamo, uh, da kažemo, sve nam je dostupno. Uh, te aplikacije, vijesti svakog trena. Nekako na, ljudi su negdje pročitali ili vidjeli počinje post. I ajde da posti. U pravu si to što kažeš da dobar, ne dobar, jedan dio. Hvala Bogu, sve ih je manje. Mada ih ima jedan znatan broj. Ljudi koji post, jučer sam, e da, jučer, jučer sam upravo čuo to, kaže, počeo sam sada postim srijedu i petak i ono ću zadnju redlju, a moram malo i da smršam. E, to je potpuno e, ta jedna dimenzija e, posta koja je potpuno promašena. Kao dijeta. Post nije dijeta. Postoje mnoge dijete i mnogo strožije dijete nego što je post. Ali nikad, e, zato smo se otac Iguman i ja dogovorili da pričamo o postu i bogosluženju upravo da damo, da pokušamo da kažemo o toj drugoj dimenziji koju post nosi to je ono što je veoma bitno. E, danas mnogo njih kao hoće da posti upravo iz tih dijetalnih razloga. E, neki čak neće nikad ni ući u hram ni da se pričeste, što ih opet ima dobar dio. Ali ono što kod većine tih ljudi to traje vrlo kratko, godinu, dvije i ćete ga i reći, a ja sam postio prije deseta godina. E, tu jedan dio krivice moramo odmah reći i naš sveštenika, ljudi iz, iz crkve, e, prije svega nas sveštenika koji imamo tu duhovnu brigu. I za te ljude ne kažemo dobro je što, e, dobro je što postiš i lijepo je što si počeo da postiš. Ali daj tom postu suštinu, daj mu ljepši, dublji smisao i to će čovjeku onda biti još i lakše da posti s jedne strane, a sa druge strane nekako će dobiti blagoslov. Mnogo ljudi, mnogo, e, to je naša e, ovaj moramo da budemo mudri da te ljude ne osudimo. Jer dosta ljudi ne zna. E, ne smijemo nikoga da odbacimo. Jednom je ima sjajna priča o starcu Porfiriju koju možda možemo da primijenimo na, na ovu priču. Bili se najavili neki budisti da dolaze kod njega e, i bratija su uznemirila, sad budisti dolaze u pravoslavni hram, šta će sad tu sve da bude, pobjegli neki neće ne da ih prihvate, neće ne da. I on kaže dajte puste kao ljude nek dođu. I onda su oni došli i on ih je dočekao, sam možda još jedan, ovi ostali su bili povukli i uh, počeli da pričaju. I on kaže, lijepo je vi što vjerujete u Boga, lijepo je sve to fino. Ali ima još nešto što možda ne znate. Možda nikad niste čuli za Hrista. Možda nikad niste spoznali tu dimenziju vjere. I kaže, oni su potpuno ostali zbunjeni. Došli su sa nekom svojom istinom, sa svojom pričom, a otišli su zbunjeni, možda su se i uskolebali u svojoj vjeri i shvatili da ima neka druga dimenzija. Da je Hristos nešto novo po suncem i jedino novo po suncem. Isti taj starac Porfir je, kad mu je došla jedna hipik, hipici došli malo da ga ispituju i posle godinu dana kad su on, oni pričali sa njim, posle godinu dana došla jedna Marija, čini mi se se zvala, kaže ja došla da propovjedam hipik, e, hipik pokret kod vas, a postala sam hrišćanka. Nije odbacio. To je ono što je veoma bitno i kod ovih ljudi koji počnu da poste iz nekog razloga. Negdje je naša obaveza da ih ne im kažemo da je post malo drugačiji i da je sadržajniji i ljepši i da im taj post neće samo donijeti to neko tjelesno zadovoljenje koje može sa bilo kojom djetom, bilo, koje, bilo kad, nego da će upravo donijeti tu radost unutrašnju, da će donijeti to uh, lijepo, da će te ispuniti cijelo biće, uh, da ćete biti radosni zbog toga. To je ono i ono što je vrlo bitna stvar, da je post a, uh, svjedočanstvo pripadnosti. Vi kad kažete danas da postite, pa čak i ovi ljudi koji možda ne znaju zašto poste, kad kaže da posti, on opet svjedoči da pripada e, nekoj grupi ljudi koje je crkva i da živi načinom života koji oni žive, pa čak na, ili na jedan tren koji može da se produži na cijeli život. E, nije dobro da ostane samo tome. Ja sam svjedok dosta tih ljudi da su prestali i da i da dolaze u crkvu jer nisu osjetili e, duh, da nisu osjetili suštinu, smisao. To je ono što je, što je ovaj veoma, veoma bitna stvar. Ali danas postom nekad i svjedočite, jeli, na vašem poslu. Dosta reći ćete da postite, jeli. On, neko će vas pitati, pa šta je to post, zašto postite? Pa ćete svjedočiti. Možete post da iskoristite kao misionarsko sredstvo, jeli? Da, kroz post, ja sjećam to tih, dana kad sam, kad sam počeo da postim, svi nešto jedu, ja jedem pomfrit. Pa šta ti je to? Pa jedem pomfrit. Postim. Šta, šta je? Tada se nije ni znalo e, toliko o postu kao što se danas zna. Neko se smije, nekom bilo čudno. Šta? A dobar dio tih ljudi danas su došli da ih krstim ili da im djecu krstim, da ih vjenčam. Znali su da, sam e, da je taj način života neko svjedočenje da svjedočim novi način svog postojanja. I nije su ostali ravnodušni, ti sam znaš. Jedni su se smijeli, jedni su e, mi čestitali i podržali me, a jedan dio nije baš bio blagonaklon e, prema, na, na, na, tome. Ali tu je, tu je ljepota. U stvari, tu je ljepota da osjetiš da živiš e, pravi život, da živiš život vrlo zanimljiv u tom nekom smislu. I to je ono da živi život koji ti ispunjava. I da si radostan zato što svjedočiš. Ne smije sa druge strane ni post da bude ono kao onog fariseja da se nadimamo, li, gospod kaže zatvori se i namaži ulje e, licem svoje da ne vide kako postiš. Da ne, se ne hvalimo kako postimo, postimo strogo na vodi ili kako već. Da to ostane naše i naših najbližih, da ostane sa naše našeg duhovnika, našeg sveštenika i da sa njim to podijelimo. I ono što je najbitnije da podijelimo sa gospodom. Da nikako se ne nadimamo i ne hvalimo ovaj, e, sa, sa našim postom, našom molitvom. To je vrlo isto bitna, bitna stvar. Tako da je e, interesantno i zanimljivo i, i lijepo biti u svemu tome. Sad smo već godinama u tome, ali oni ljudi koji počnu sad E, da postoje vidim nekako sebe u njima, u tim nekim prvim koracima, pa mi je, pa sam srećan nekako kao sveštenik, kao čovjek, kad vidim da ljudi e, žele tako da žive. Ovaj ja moj drug baš posti na ulju i a nikad ne ide u crkvu, da se prečesti niti ide u crkvu. Ako ne kruniše... Ja mu kažem da treba da ide, jer reka i ovaj otac Petar je rekao da treba dođe da bi to bilo potpuno, da bi bilo i on to nekako ovaj drugi drugi je imao neki... Pa da se molimo Bogu da, da se prekrstimo za, što bi rekli da još uh, se kruniše taj njegov podvig, da, da se kruniše uh, službom. Pa, tako, na, ovaj, drugi drugi ste imali nekih fizičkih problema, gdje je bolestan i ovo i ono, i on je počeo sada posti, ali ja mu kažem da moraš ideš u crkvu, ako ćeš već to, ako ja posti ti treba ideš da, da, da, da, da to naravno. kapiraš, jer nije smisao ne znam što to, kao dijeta mene, tako djeluje. Pa dobro. Jer ne možeš... Nije dobro, mislim dobro je, ali bojim se da ne prestane ako se ne ne, e, ne ispuni u, u, upravo u hramu, u crkvi, na službi. Izvolite. Oče, ja mislim da nije teško postiti tjelesno, postiti tom hranu, nego kako izvršati postu iz mislima, kako, e, jer ja sam samo živa dok sam na utrudi. Da. Čim izađe vani ili van e. ovoga sabora, smrt Kako da Moramo, da. U, nekom, da mislim samo dobro i da radim dobro. pa tu atmosferu pa tu atmosferu tu atmosferu bogosluženja moramo da prenesemo na naš život. To je veoma bitno. E, nije baš odmah lako sve to. Najljepše je na liturgiji, definitivno. Nešto e, smeta, jer e, vjerovatno je Bog htio neče dobro ko mi je krivo u momentima dok je liturgija neke, ne, mogu da ponavljam sve, mhm. ako ne, naravno ne smijem naglasiti jer Ali ne mogu jer ne čujem. Da. pa dobro, naučimo liturgiju polako, naučimo liturgiju polako pa ponavljamo u sebi, pjevamo. A, nekako lijepo je da govoram, govorimo tiho i da pjevamo tiho da sami sebe čujemo u tom smislu. I da na taj način, na, da na taj način aktivno učestvujemo u bogosluženju. Da ne bude kao oni koji tu dođu, gledaju, ne znaju šta se dešava, brzo će otići. Ali ako aktivno učestvujemo, kad je oče naš simbol vjere, to je nešto što, da kažem, svi znamo u principu, e, to zajedno izgovaramo. Čak ne moramo svi, kao hor, da kažem, naj, neki imperativ, bogoslužbeni je da cijela crkva zajedno pjeva. To je nešto naj, najljepše, ali mi nismo još dostigli do tog nivoa, ali možemo da pjamo tiho, da sami sebe čujemo, da ne smetamo nekome pored sebe u tom nekom, u, njegovom, u njegovoj molitvi. To je ono što je bitno. Bitno je naći blagosloveno zanimanje poslije bogosluženja. Definitivno je najljepše na, na, na službi, to je nešto što je tako, ali Moramo naći nešto da radimo. Da čitamo, da rukodelje, da dosta ljudi radi, pa onda nema vremena, jeli, čim radimo nešto, evo ja sam jučer išao e, da, da berem drva. nikako mi misao ni jedna nije došla dok nosim onaj drva. Jer to je nas otac Lazar učio, zna otac Rafailo. Kad, kad smo mu govorili da imamo pomisli, on kaže uzmi ti nešto da radiš i nećeš imati pomije. Uzmi nešto konkretno da radiš, nečim konkretnim da se baviš. I da ne budemo lijeni. I onda će nam pomisli, nam neće dolaziti. Čuo sam skoro da e, čovjeku 50.000 pomisli dođe svaki dan na koji naučno istraživanje. Koliko istinito nije li, ovaj, nije bitno, ali je bitno da nas pomisli da nam dolaze, to je ono što, što jest. Samo je on, ono glavno da li ćemo te pomisli, ako nisu dobre, prihvatiti ili, ili, ili e, hoćemo li ih odbaciti kao loše, a upravo taj blagosloveni rad, da li je na našem poslu, da li je u školi, da li je u rudniku, da li je ne znam nija gdje, ovaj, dok kopamo baštu, dok nešto, dok čitamo, dok e, istražujemo, dok ne znam Ovaj, je bitno, jer tada nas će nas e, misli, loše misli, o tim mislima pričamo, ovaj, teže napadati i teže ćemo ih primati. Jer imamo već... A dolazite, recimo ja, evo sad recimo pričestim se, no posle toga gunđam, gunđam, ja ne znam šta je sam na, ovaj, na radnom mjestu provodi recimo ovaj, od jutra do više vremena nego što sam kući. Kući porodica i, kako tu da se odbrani? Pa, e, to ima molitveno rasuđivanje, jel, oče, tako je taj termin. Molitveno promišljanje i o tom što radimo. u momentu Gospode Pa morate, ja sad nisam baš neki taj, to otac Rafailo bolje zna, ja sam ovako ovaj, obični prota, gradski. Ali ono što znam po sebi jeste da kad pokrenem srdnije da se molim, onda je sve drugačije. Kad ta molitva je istinska iz srca i zato je Sveti Grigor je branio tu molitvu unutrašnju sihastičku koja je ta u stvari to molitveno tihovanje, pogruženje, ne moramo čak ni da izgovaramo molitvu. Znam da je, na primjer, Sveti Antonije Veliki koji je osnivač monaštva dolazio da uzima pouke kod obućara. Znate to je žitija. Silazio i ovaj obućar kaže, ma će si došao kod mene, ja sam obućar, popravljam cipele kao. A njemu se javi Bog da je taj obućar da ima neprekidnu molitvu. Nije, ne mora to samo da bude izgovaranje molitve, nego taj blagosloveni radi molitva, li Na kojem manastiru piše radi molitva, ne znam, e, zaboravio sam. Benedikta, jel? E, to je ono što jest. I onda kad je došao, sljedeći put sveti Antonija... ovaj, kaže, pa meni je Bog rekao da dođem kod tebe da mi daš savjet. I ovaj se branio, branio, ali je bio svetitelj uporan i tražio da mu kaže u tajnosti, što bi rekli, pred Bogom, kako on to živi i molite. Tako da svaki naš e, posao koji, koji radimo, bilo gdje, e, može da bude blagosloveni i može da bude ispunjen do kraja. Ako ga radimo prije svega pošteno, istinski i ako se predamo, da znamo to što radimo, da će biti blagosloveno, da, od toga hranimo sebi i svoju porodicu, da možda pomažemo nekom bližnjem, e, taj naš rad će biti molitveni rad. I zato moramo malo da nekako, e, možda čak i manje da razmišljamo o tome, ali ovo sad već neke duhovne e, ovaj, priče koje su individualne, čini mi se, ali da više ovaj da manje razmišljamo o tome, a da više djelamo na tom, na tom polju. Da iskoristimo svaki taj trenutak da rasuđujemo po Bogu, da, da ne upadamo u te priče e, razne koje mogu da nam budu ta ugovaranja, ta klevetanja, da sve to nas odvraća od, od tog života. Ali što smo dublje u tome, onda ćemo i lakše i da svjedočimo i sebe da sačuvamo, a ono što je veoma bitno, ljudi će reći on je hrišćanin, on je sluga Boži. E to je ono što je najbitnije u bilo kom poslu kome se bavim, pa čak i ovom našem. Ja mogu da nosim mantiju, a da ne budem sluga Boži. Ako istinski ne živim i ako ne svjedočim da ova moja mantija je moj obraz i da je to moj život. Da to nije samo neki, e, da ja to ne nosim da bih samo prehranio djecu, nego da imam odgovornost prema ljudima, da imam odgovornost prema gospodu. Danas smo pominjali, skoro smo u Nikšiću dobili e, oca Nikolu, postoje sveštenik na e, i time da završimo, evo duži smo. Ovaj, e, sveštenik kad se rukopolažu u jednom trenutku liturgije dobija agnec od koga se mi pričešćujemo, jeli? Vladika mu daje na, na, na diskusu i kaže mu, evo ti, sad ću parafrazirati, da drži jedan dio liturgije od osvećenja darova do do naš kad krećemo da se pričešćujemo, da drži u ruci. I kaže, ovo ti je zalog duha svetoga, zalog koji dobijaš kao sveštenik. I ovaj zalog, to jest crku Božju, koju ti sad dajem, jer Agnec je crkva Božja, zajednica, je tijelo Hristovo koji smo mi dijelovi, da kažem, članovi tog Hristos je glava, mi smo tijelo njegovo. Kaže, taj zalog, crku ću ti tražiti na strašnom sudu. I to je ono što e, jeste za nas sveštenike veoma bitno i odgovorno, ali taj zalog je i onaj zalog koji smo dobili na krštenju. Kad smo se krstili i kad smo rekli da gospode, e, vjerujem, ispovijedam, i postaješ jedno sa gospodom. To miropomazanje, primanje duha svetoga je taj neki zalog koji treba da očuvamo, da iznesemo, da iznesemo pred gospoda. Tako da, trud je, ali e, koliko god puta da padnemo, jedan put više da se ustanemo i da tako podignuti i uzvišena čela, nasmijana lica, svijetla lica uđemo u radost vaskrsenja gospoda našega Isusa Hrista. Hvala. Da završamo. da vas podsjetimo ujedno blagodareći da su na ovim toplim riječima i podsjećam da je bitno da našu vjeru pečatimo bogoslužbenim sabranjima, posebno onim liturgijskim, ali i svim onim drugim koje nas naša crkva poziva, a u isto vrijeme da vas podsjetimo na jedno takvo sabranje u toku velikog posta, a vezano je za nama visku i svima vama dragu rusovsku obitelj, koja ima i jedan mali hram u skopu koji je posvećen prepodobnom i bogonosnom ocu našem Benediktu Nulasiskom. Zahvaljujući toj kapelici i svakako našem dragom ocu i starcu Benediktu koji ime velikog Benedikta junački nosio, jer nije lako nositi, taj kult svetog Benedikta, a svakako dužni smo da naglasimo sve vjerom i molitvenom pažnjom našeg arhijepiskopa Filohije, koji kao pastir crkve na prvo dobro zna koliko je značajno vezivati mlado monaštvo sa drevnim predanjima. Jedno od tih monaških predanja svakako jeste i predanje svetog Benedikta Rosijskog, tako da se evo već godinama okupljamo na taj dan u manastiru Lustovu, pa evo da prenesem i pozdrav i poziv naših sestara na čemu se Mati Teodorom, da se tamo seberemo u srijedu, ovu koja je pred nama, liturgije pređe osvećenih darova počeće u svi znate gdje se manastir ustao na vrzi, nema potrebe da o tome govorimo, sve me to još jednom u ime se da vas obavijestimo i pozorimo Hoću još jednom. Stojno je se okopu istinu, vlažiti ja Bogorodicu, i sam blaženu, i tebe poročnju, i Mater Boga naszego, przyzniejszym cherubim i sławniejszym, Bezstamieni a serafim, Existieni a Boga, słowa rozszuju, służuju, Ogorodicu Tja, Lewniczanie. slavu Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i veku i veku amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, oči blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših Gospode sve Hriste Bože, naš nas. Amin. Amin.